Elhamdülillah Bismillahi ve müsta'inuhu ve müstafiruhu Nâhu billahi min şururi enfusina ve min seyyat amelina Men yehdillahu felâ mudille lehu ve men yudille felâ hâdiye lehu ve şurû en lâ ilâhe illallah ve ekberu lâ şerîke leh ve şurû enne Muhammeden emri ve rasûlüh Allahümme salli ve sellim mübarek ala abdike ve rasûlike Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn 20 sıfırı 2009 derslerimizin dördüncü dersi şimdi kitabı biraz ara verdiğim için ders programlarını kitabı en baştan albümlerin kısmını okuyalım sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah بن أبي وهب رحمه الله kitabına nasıl bakmıştı? Özel usulü selatı üç esas fiilen rahimekallah büyük Allah sana merhamet eylesin diye başladı. Sonra ve ennehu yeribu aleyna fealina erba'ina faile الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة من الإسلام بالأدلة. Sonra الثانية الثانية والعمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على العبادة فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان في بسم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى وما أنزل الله هدية على خلقه إلا ما به سورة لا شرك من اسمع ما قال البخاري رحمه الله تعالى باب علم قدر العلم باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه فهذا يجب العلم قبل القول والعمل يعلم رحمته من سنة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهما الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن عفا عنه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأتى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيدا الثانية أن الله لا يرضى أن يخلق معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يشوف أن من أطاع رسوله وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أخرج القريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوم مؤمنين بالله واليوم الآخر ويودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتبت في قلوبهم الإيمان وإذا بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضي عنه لا تحسب الله ولا يمسر الله من المجحين ولما خلق الله لسعاده أن حنيفية يعني أمرة إبراهيم أن تعبد الله وحده مسلما له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت من شيء إلا ليعبدون وما لا يعبدون ويشهدون أعظم ما أمر الله به التوحيد هو إخبار الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشكر وهو دعوة غيره معه قوله تعالى وأعبدوا الله ولا تشركوا شيئا kaldığımız yerden devam ediyor o zaman hepsini anlattı Mevlid Rahimullah şöyle devam ediyor kitabına kaldığı yerden ve izafı ile beke eğer sana denirse ve izafı ile beke sana denirse bunlar usulü selasetin leti yecibu aleyna marifeti ma nedir? el usulü selase üç esas el leti üç esas ki yecibu alel insani insan üzerine kişi üzerine vacip olan marifet halini o zaman ne diyor bir bana derse ki kişi üzerine vacip olan üç esas nedir fakir sen de de ki şöyle de diyor rahat marifetul abdi rabbehu kulun Rabbini bilmesi marifetul abdi rabbehu kulun Rabbini bilmesi ve dinemu ve dinini bilmesi ve nebiyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu ana kadar üç esasın da ne olduğunu müşterimiz başında anlattık Allah bin peygamber mektubunu dikkat et daha yeni o kadar e, anlattı şey daha yeni diyor burada bir standart bölüne bir ölçü tat sen de ki bu bu budur e, bu ana kadar daha yeni başladı şimdi o yüzden e, bazı alimler diyor ki Muhammed bin Abdülvehhab bu kitabı yazıyor ve bundan bu kitabı nüsha eden talebeleri şuraya kadar ki olan bölümü kitabı eklediler bu Muhammed bin Abdülvehhab'ın sözü değildir diyorlar bazıları buraya kadar ki bölümü ancak diyor ki Allah-u Alem bir mercih kabul edilmeyen bir şey çünkü neden aslen kitabın telifi şey, kitabın müellifi yani aslen bir kitap kimin sorulir komple müellifine özel bir delil getirilmesi lazım yani Muhammed bin Abdülvahab çetesi daha şimdiden yani nedir o üç tane asıl şimdiden anlatmaya başlıyor diye bundan önce kısımda Muhammed bin Abdülvahab'ın değil diyemeyecek o belki adam onun kalbine kısmında zikretmişti biraz bilemezsin değil mi yani insan bir mevzuya başlayacağı zaman illa o mevzuya direkt girmek zorunda değil bazen bilgiler de vermişler nasıl bir mesela ikinci anlatarken anlatırken bazı kavramlar bilmiyor o yüzden diyor ki bu kelime marca yani kitap en başından ta şu anki ana kadar dahi kimin muamelini alıyor Ondan diyoruz ki Allah-u Alem kitabın şu ana kadar olan kısmında Muhammed bin Hep Vahab mukaddime bağında şey zikretti ve şimdi üç esasa geliyor o yüzden dedi ki bir insana derse ki insana bilinmesi vacip olan üç esas nedir sen de de ki kulun Rabbini dinini ve nebisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmesidir de tamam mı? Şimdi üç esas dedi? Dedi ki el-usul cem'i asıl Usul neydi? Aslın çoğulu değil mi? Asıl da neydi? Üzerine bina olunan şey Tamam mı? Yani sanki Muhammed bin Abdülhaf şöyle diyor Senin dinini üzerine bina edeceğin üç tane temelin nedir diye sorduğu zaman sen de ki Allah din ve peygamber bu üç tane esastır din bunun üzerine bina edilir çünkü kabirde bu sorular söylenir tamam mı? اِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّ Şimdi Allah bin peygamberdir tamam mı? Şimdi Muhammed bin Abdülhab bu üç meslini anlatmaya başlayacak Şimdi üç meslinden birincisi olan ilki olan Rabb'ın tamam mı? Şimdi devam ediyor diyor ki اِذَا قِيلَ لَكَ Sana ders edin Sana denirse ki Men Rabb'ı senin Rabbin kimdir? Fakul sen de de ki Rabbi Rabbim Allahüllezi Rabbani Beni terbiye edendir kul Rabbillahu ve Rabbiallahu lezi Rabbani beni terbiye eden Allah'tır ve Rabba cemi'al alemine binni'ani ve bütün alemlerin nimetiyle terbiye eden Rab, Rab'dır ve bu mabudi o benim mabudumdur leyse bir mabudum sivahu benim için ondan başka mabud yoktur ve delilü kavluhu teala bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kalbidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah ve kullu nasiyallahi alem ve Allah dışındaki her şey nedir? alemdir ve ana vahidun min zalikel alem ben de bu alemden bir kişi bir canlı bir varlığım tamam mı? o zaman şimdi Muhammed İbn Abdullah ne demiştir? bir sana daha önce senin Rabbin için desin ki benim Rabbim beni ve bütün alemleri nimetiyle terbiye eden Allah'tır ebedinin mabudundur yani kendisini ibadet etsindir ve ondan başka ibadet ettiğini yok budur işte şimdi dikkat edecek olursak Muhammed bin Abdülhaz burada üç yaşası zikrettiğinden önce ve üç yaşası içinde de Rab mesulunu anlatmaya başladı tafsili bir şekilde ve dikkat et sual cevap yapıyor Muhammed bin Abdülhaz diyor ki sana bir silah sesi Rabbim belki bu olurdu sana daha sesi üç esas nedir belki bu olurdu sual cevap ettim neden şimdi buradan itibaren anlıyoruz ki e, Muhammed bin Abdülhak ki ders, ilk dersimizin başında öyle söyledik Nebi Fethi'nin usulünü diyor sünnet etkisin yani soru cevap sual cevap hep sahabelere sorardı sahabeler şimdi cevap verdi şimdi yarısı Allah ve Resulü alem değil mi? E, mesela sorardı sahabeye e, Efendimiz'e mesela Kur'an'daki e, en büyük en azim ayet kimdir vesaire sonra cevap veriyor vesaire bazı göz eğimi aldı bizim için Allah'ın kulları üzerindeki kulunda Allah'ın yanı tartışılıyor vesaire şu altı var böyle bunu işliyor o yüzden dikkat edin biz, biz, e, biz de bu e, sünneti yerine getirmeye çalışıyoruz soru cevap ediyor yani. e, bu iyi olur yani çünkü böyle kitabı anlatmak çok sağlıklı var bir tecrübe de zaten sağlıklı sünnette de bunun yeri var biraz biraz böyle güzel bir elhamdülillah olacak bir şey ilim bahsinde bile bir şey. sadece bir öğrenmeye geliyor bir soruya şey cevap verilmeyi öğrenmeyenler arasında bu falan bir şey o yüzden diyor ki Muhammed İbn Abi Her kitabına Nebi Sasırlı'nın menajını uygulayarak devam ediyor sual cevap şimdi diyor ki ümmet öyle değil mi? ve çok var bu şekilde var. Fakul diyor ki bir senden Rabbim kim fakul diyor ki Rabbi Allah'ın diyor Rabbani benim Rabbim beni Rabb'a edendir bu terbiye edendir çünkü olan namir bin Abdülhab burada bir şey işaret ediyor Allahu Alem Rab kelimesinin hangi kökten alındığını ifade etmeye çalışıyor Dikkat et bak Diyor ki Rabbiyallahu lehu Rabben Rabbanın fiili Rabbe yarabbi Rabben Şimdi Rabbiyallahu lehu Rabben Beni, benim Rabbim beni Rabba edendir Beni yani terbiye edendir O zaman Rab kelimelerin manasından bir tanesi ne? Rab kelimesinin manalarının tabi terbiye eden Tamam mı? Evet Onları sevap kalbede almıştır Şimdi Rab kelimesi bu vakti üç mana hak, üç mana e, için itlak edilir Üç mana hakkında, üç mana e, kastedilerek itlak edilebilir kullanılabilir Aslına baktığım zaman ilmi kitaplara e, üçten fazla zikrarlar ama biz sadece üç tane zikredeceğimiz zikretmemizin sebebi veya üçle sınırlamamızın sebebi her ne kadar daruri olarak sınırlama olarak bakmayacaklar olaya bu diğer bu üçten başka diğer manaları da bu üçe dönüyor aslında mesele takip edildiğinde düşündüğünde o yüzden diyoruz ki üç tane manasını zikrediyoruz tamam mı? biri dedi ki Rabbim üç tane manası var manası görüldüğü gibi görülebilir ama onlar işte dediğim gibi şu an ne o zaman denizlik esseyyidul muta el malik men yusliha hayrahu şu an esseyyidul muta itaat edilen seyyid birinci manası ikincisi el malik sahip şeyin sahibi üçüncü manası men yusliha hayrahu başkasını ıslah eden başkasını ıslah mesela şöyle dersin var mı da başka rab kelimesi lakin ki rabbe şey'e yerubbuhu ile aslaha rabbe şey'e bir şeyi rabbe, rabbetti yani ee, düzeltti şimdi üç manalardan üç manadan bir tanesi ne dedik ben de şey kendisinden başkasını ıslah eden buna bir örnek verdim mesela Arap dilinden mesela diyorsun ki mesela rabbe şey'e tamam mı? şeyi rabbetti yani aslaha onu ıslah etmiş mesela bu hani teslim eski falan yapıyorlar ya böyle toprakla falan adam onu düzeltiyor tamam bir şekilde getiriyor dersin ki e, o testi inade tamam mı Arapçı randal inae kabı ne yaptı randetti yani düzeltti onu ıslah etti vesaire manalarında kullanabilirsin mesela e, Arap der ki bu benim Rabbimdir yani efendimdir yani bu itaat edilen bir şeydir Araplar kullanırlar tabi derler ki hala Rabbi benim Rabbim yani ne manada yani sevgili efendim şey. sahibi bilen değil şey dedik ya diğer manası ne dedik malik mesela sahip dersin ki mesela Rabbudar evin Rabbi yani evin sahibi o zaman diyoruz toparlıyor diyoruz üç mana etse yedir muta itaat edilen sevgisi buna örnek dersin ki innehu Rabbi bu benim Rabbimdir o benim Rabbimdir dersin yani sevgili efendimiz ikincisi el malik sahip lakin ki Rabbi dar evin e, Rabbi yani evin sahibi yine dersin ki Rabbel inae dersin ki Rabbel inae kabı Rabbetti yani kabı uzattı ıslah tamam mı? şimdi Erhan abi Allah Azze ve Celle'nin Rabbisini var peki bu iki manadan hangisi? bu da mutlak zaman manası mutlak vermiştir o zaman dedik ki bu üç manası en temel derecesiyle Allah Azze ve Celle'de mevcuttur yani Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle hepimizin e, itaat etmesi gereken Celle'de mevcut çünkü Rab mutlak gelmiştir onun onu, onu hastalaştıracak bir şey yok tamam mı? ama diyor ki adama dersin ki e, inayı Rab verdi diyebilirsin bak Rab içinde verebilirsin adamı tamam mı? bir şartla Rab kelimesini el olarak başkasına veremezsin ama nekir olarak başkasına Rab diyebilirsin eliflenme ve errab marife olarak errab diyemezsin neden? çünkü burada el errab dediğin zaman bu mananın üçünü en kemal derecesiyle kapsar bu da fazla Allah bu da fazla Allah Azze Allah Azze ve Celle ve mutlak olarak Rab kelimesini yine mutlak olarak zikredemezsin mukayyed olarak zikredemezsin mesela Arrab diyemezsin ama dersin ki evin Rabbi dersin işte ee, Sinayı Rabbesi yani Kadir Rabbesi der vakit mukayyet yani sadece bir tutmuyorsun diyorsun ki evin Rabbi tamam mı? işte e, arabanın Rabbi işte bardağın Rabbi tamam mı? Yani e, mukayyet kılıyorsun mukayyet getiriyorsun bu şekilde ıtlak edebilirsin Rabbi ama, e, ama başka şimdi şey Rabbi şeklinde mutlak olarak bitiremez çünkü mutlak zikrettiği zaman bütün manaları içerir bu da sadece Allah'a doğru tamam mı? o zaman deriz ki raf kelimesi ancak mutlak olarak gördür mukayyed olarak edilemez caiz değil tamam mı? şimdi Muhammed bin Abdülvahab beni Rabb'a etti diyor ya yani ne yaptı beni yüceltti demesi beni mutlak etti demektir evet. şimdi buraya baktığımızda buna delil olarak e, ne getirdi Muhammed bin Abdülvahab diyor ki buna delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerine Rabbi olan Allah'adır baktığın zaman bu hamd aleminin Rabbi olan Allah'a da e, ayetine baktığın zaman ki bir Fatiha suresinin şartı baktığınız zaman yine bunda tevhidilmiş kısmı var bunu biz daha önce bir tevhidmiş kısmı var biz nasıl ehl-i sünnet e, terapil-i ilmiye babından ehl-i sünnet şair dedik e, tevhidi bu rübiyet rübiyetini sıfat hepsinden mevcut söylüyorsun ki elhamdülillah hamd Allah'a bunda hangi e, tevhid var? uluhiyet tevhidi var çünkü neden hamd etmek ibadet diyorsun ki bu Allah'a ibadete bak Allah'a ibadete dinledin tamam mı? Hamd Allah'a hak ediyorsun sonra hangi Allah Rabbul Alemin alemlerin Rabbi bak diye seviyor buna da tamam mı? bir de isim sıfat sevilen var burada Allah ve Rab Allah'ın iki ismi tamam mı? bunların altında zaten sıfatları mevcut tamam mı? evet diyor ki e, e, elhamdülillahi Rabbil Alemin şimdi dikkat edin burada Muhammed bin Abdülvahab bir şey söyledi ki bir sadar tek senin Rabbin için belki de ki Rabbim beni ve bütün alemleri terbiye edendir şimdi alemin alemin cem'u alem alemin çoğulu alem alamet demek mesela Allah dışındaki her şeyin her şeyin ortak bir hüküm vardır mesela alem her şey alem hayvanlar alemi insanlar alemi cinler alemi değil mi vesaire ee, bunlar hayvanlar alemi insanların alemi melekler alemi hepsi bunlar hepsi bir alemdir o zaman alem nedir Allah dışındaki her şey alemdir tamam mı peki Allah dışındaki her şey neden alem ismini vermişler diyoruz ki lügat manasına bakarsak anlarız neden alem ismini vermişler alem lügatta alamet demek tamam mı alamet bir şeyin alameti o zaman bütün yaratıklar alem diye isimlendirilmesinin sebebi alemlerin Rabbine alamet olduğu için alemlerin Rabbinin varlığına alamet olduğu için o yüzden e, alem alamet demektir çünkü bütün bu varlıklar aleminin Rabbinin alametidir var olduğunun alametidir tamam mı? Ee, bunu da böyle kısaca anlatmış oldum evet. tamam o zaman bir tane daha ki Rabbim kim cevabını bilir şimdi ama Muhammed bin Abdülvahab onunla yetinmiyor sonra devam ediyor ki فَاِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ bir tane derse ki sen Rabbini neyle bildin? neyle bildin? fakul de ki bak yine soru cevap yapıyor kul bi ayatihi ve mahlukatı de ki ben Allah'ı ayetleriyle ve mahlukatlarıyla yarattık, yarattıklarıyla bildirdim peki nedir bu ayetleri de ki ve min ayatihi şunlardır onun ayetleri ayetlerinden şunlar vardır enna elleyli ve nehar ve şemsu ve kamer gece gündüz güneş ve ay ve min mahlukatı mahlukatlarından da şunlar vardır es semavatü yedi sema yeri kapsama vel arabi mutsadı yine yedi yer ve men fihinne ve bunların içindekiler ve ma beynihuma ve bunların arasındakiler o zaman bir sana derse şey ki Rabbim kim cevabını verir peki Rabbim ne dersin ki Rab, şey, Rabbim neyle bildin dersin ki ayetleriyle mahlukatlarıyla ayetlerine dikkat etme örnek verdi abi gece gündüz güneş ay mahlukatlarının örnek verdi gökler yerler bunlar içindekiler ve bunlar arasındakiler ve delilü kavliyi teala şimdi buna bir delil veriyor dikkat et ve bin ayat Allah'ın ayetlerinden şu vardır elleylü ve nehar ve şemsu ve kamer gece gündüz tamam mı burada min tedeydiyedir yani Allah'ın ayetlerinin bir kısmını söylüyor şey burada ve şemsu ve kamer elleylü ve nehar ve şemsu ve kamer gece gündüz ay Allah'ın ayetlerinden diyor Kur'an'da ve la teşirü li şemsi ve la li kamer ne şemse yani ne güneşe ne de aya secde edin etmeyin yani bunları Vekşiru lillahillezi halakahunne Onları yaratanlara söyleyelim Bak niye söylediğini söylüyor Onları yaratanlar yani eğer onları birisi yaratıyorsa ibadete kim muhtaç şey ibadete kim layık onları yaratan layık ha. o zaman bak Allah Kur'an'da usulüdür bu devamlı ürünlüğü tevhidi bir örnek var ki onunla e, ürünlüğü tevhidini ispat yani eğer bir insan bir ürünlüğü varsa ürünlüğü de o layıktır tamam mı Kur'an'da çok diyor devam edelim diyor la teşhidu li şemsi ve la lil kamer ne güneşe ne de aya secde etmeyin kime edin ve teşhidu lillahi lezi halakahun onları yaratan Allah'a secde edin ümkuntum iyyah ta'dın eğer sadece ona ibadet edin şimdi kayıp abi burada bir işgal varmış gibi bir şey görünüyor nedir o işgal şimdi Muhammed İbni Abdülhamid'in selamına bak böyle şimdi diyor ki ve izâ kıle bime arasya rabbek fakul bi ayatihi ve mahlukatik sana sorarlarsa sen Rabbini neyle bildin? De ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla şimdi bazı e, kişilere bu Muhammed İbn Abdülhab'ın bu lafı işgal oluyor yani. şimdi iki şeye ayırıyor Muhammed İbn Abdülhab Allah'ın ayetlerini ve mahlukatlarını ayırıyor diyor ki sen Rabbini neyle bildin dersen de ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildin Peki ayetlerine ne örnek veriyor güneş? Ay, gece ve gündüz Tamam mı? Peki mahlukatlarına neyle örnek veriyor? Yedi kat sema ve yedi kat yaş e Peki yedi kat sema ve yedi kat yer Allah'ın mahlukatları yarat yaratıkları Bunlara ne isim verdi? Allah'ın mahlukatları isim verdi Peki güneş, ay, yıldız vesaire bunlara ne isim verdi? Bunlara Allah'ın ayetleri Peki bunlar Allah'ın mahlukatları değil mi? Nasıl bir ayet etti? hatta dikkat et dünya devam etinde başka bir işgal daha çıkıyor çünkü mahlukatları örnek verdiği zaman ne örnek verdi bak semayı yeri ve bunlar arasındakileri ve bunlar içindekileri güneş, ay, gece, gündüz bunların içinde zaten e nedir bu işgal? şimdi işgal değil ülkeli ebeden neden işgal değil? şimdi bazen şimdi bu Arap dili edebiyatında kaydır bazen bir şey bir şeyden ayrılır illa ayrı demek gibi bunun örneğini verdik çok bazen an hasa atlanır bazen has a, e, ama atlanır bazen terazifler olur eşanlamlı kelimeler e, e, birbirine aklanılabilir tamam mesela Muhammed İbn Abdullah'ın kitabı tevhidine bakarsın baktın ki tevhid ve şehadet la ilahe illallah vardır şehadet en la ilahe illallah tevhidin kendisi zaten bazen eş anlamlı şeyleri birbirine affedebilir ama mutlaka yani çoğu zaman bir şey bir şeyden ayrı zikredildiği zaman özel bir mana içerirler yine bari yani her ne kadar ayrı da olsa bir özelliğinden dolayı genelde Allah e, Kur'an'da veya Resul sünnette birbirinden ayrı Arap Dil Edebiyatı'nda böyledir şey. şimdi biliyoruz ki buna cevap olarak her ne kadar gece gündüz ay tamam mı ee, işte güneş vesaire bunlar Allah'ın mahlukatları olsa da Muhammed İbn Abdülhab bunlara özellikle ayet dedi neden? Çünkü bak şimdi ayet de bir alamet demektir tamam mı? Ayet de alamet demektir bunlar Allah'ın varlığına alamet e tamam e, yerler gökler de Allah'ın varlığına alamet ama dikkat et bu zikrettiği dört şey gece gündüz ay güneş bunlar böyle hareket eden doğup batan e, gelen tamam mı şekil değiştiren renk değiştiren böyle şeyler olduğu için özellikle özel bir şey var bunların alameti var tamam mı o yüzden buna alamet ismi vermiş diğerlerine mahlukat ismi vermiş tamam mı çünkü dikkat et Allah dahi Kur'an'da ne diyor benim min ayatı şunlar Allah'ın ayetlerindendir diyor ne? Elleyli ve nehar ve şemsu ve kamer Gece gündüz ay vesaire bunlar ne? Allah'ın ayetlerinden O yüzden yere ve göğe Allah'ın mahlukatları demesi e, işte aya, güneşe vesaire bunlara da Allah'ın ayetleri demesi arasında hiçbir şey yok bir sorun yok tamam çünkü zaten bunlar Allah'ın mahlukatları dediği zaman bak şimdi mahlukatların içine neyi soktu yeri göğü ve bunlar arasındakileri bunlar arasında güneş, ay vesaire gece gündüz var zaten demek ki Muhammed bin Abdülhab hepsini Allah'ın mahlukatlarından görüyor bunları sorun yok Ayrılmasının sebebi gece gündüz ay güneş bunlarda özel bir alamet var Doğuyorlar, başıyorlar, değişikliğe vuruyorlar Tam gidip görüyorlar vesaire o yüzden birisine ayet dedi, birisine alamet dedi Bunların hiçbirisi zaten ne? Sorun değil Zaten e, dikkat et bir de Muhammed İbn Abdülhar Şimdi bir baktığında subhanallah yani o kadar e, dakik bir alim ki lafızlarında Her lafı Kur'an'dan ve sünnetten seçmeye çalışıyor Bak şimdi abi mevzu biraz daha geri alalım <laughs> benim bütün mühim tamam yapıyorum ben tekrarlıyorum ee, e, tekrarlıyorum ee, ve daha faydalı olacağını anlıyorum inşallah öyle de tecrübe edin zaten inşallah şimdi bakalım Muhammed bin Abdullah'ın lafına dönüyorum tekrar bak şimdi dedi ki gece e, diyor ki bir sana sorsa Allah'ı neyle bildin de ki ayetleriyle ve mahlukatlarıyla bildin Şimdi sadece bunu deseydi sen şöyle anlayabilirdin değil mi? Kur'an ayetleriyle ve yaratıklarıyla dedim ben. Tamam mı? Hayvanlar insanlar bitkiler mahlukatlarıdır. Kur'an'daki ayetlerde tasarrufi olma ama şimdi ayırdığı zaman şimdi ayırdığı sonra da bunları anlattığı zaman tefsir ettiği zaman mahlukatlardan ve ayetlerden kastının olduğunu bu insana işgal gelebilir ne dedi? dedi ki sen Allah'ın mahlukatlarıyla bilirsin ve ayetleriyle bilirsin güzel nedir Allah'ın mahlukatları diye sorduğunda Muhammed bin Abi Yahala bakacaksın kitabına şimdi mahlukatlarına şunu, şunu örnek veriyor yedi kat yok ve yedi kat yaşlıyorsun Tam yedi kat gökün e, gök olduğu Kur'an'da mevcut tamam mı? yer e, olarak yer tekil olarak gelmiş sünnet açıklamış yedi katta yer var tamam mı? Evet. Ala kulli hali orası önemli bir şey Dedik yedi kat gök ve yedi kat yer buna ne örnek verdi? Allah'ın mahlukatlarına örnek verdi Peki Allah'ın ayetlerine ne örnek verdi? Gece, gündüz, ay, güneş bak şimdi dedik ki peki gece, gündüz, ay, güneş Allah'ın mahlukatlarından değil mi? mahlukatlarından e neden ayırdı? Belki içinde özel bir mana olduğu için çünkü bu dört şey gece gündüz e, ay güneş bunlarda özel bir insanların gözünü etkileyecek tamam mı? insanları daha çok düşünülecek özel alametler olduğu için değiştirilip geldiği için buna Allah'ın al alametleri için verdi bir de ikincisi Muhammed bin Abdülhamid lafını öyle bir kullandı ki bu dördünü de zaten Allah'ın mahlukatlarına sokmuş oldu neden cümlesinin sonunda ne dedi Allah'ın mahlukatlarına sadece yedi kat ve yedi katları örnek verme dedi ki bunlar arasındakiler ve bunların içindekiler de Allah'ın mahlukatıdır o zaman ikinci cümlesiyle bu dört şey içine yine mahlukatların içine sormuş oldu gece gündüz ay gündüz sadece bununla yetinmedi böyle iyi ıslahlarla yetinmedi ve bize şunun örneğini verdi ki bu lafızları kullanırsan bu Allah'ın kitabını takip etmiş dikkat et şimdi Allah Kur'an'da ne diyor ayetlerine örnek verdiği zaman gece gündüz ay güneşe örnek veriyor Kur'an'da Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor ve min ayatihi el-leyli ve nehar ve şemsu ve kamer gece gündüz e, ay güneş Allah'ın ayetlerindendir başka bir ayette ne diyor biliyor musun halkus semavati vel ard yerin göğün yaratılmışı tamam mı ekberun halkınlar insanların yaratılışından daha büyüktür ya Allah Bire göre de ne isim verdi? Mahluk isim verdi dikkat et bak şimdi Diyor ki halkus semavatı vel az Yerlerin e, şey, yerin ve göklerin yaratılması yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür tamam mı? <clears throat> daha büyüktür Allah ne isim verdi yere, yere göre? Mahluk Peki güneşe aya vesaire Hayır. Hayır. E, peki başka yerde bakıyorsun yine güneşe aya vesaire bakma ismini de vermiş. Evet. O zaman Muhammed İbn Abdullah'a bütün bir lafızları kullanmış oldu. Görüyor musun? Ne kadar yani e, lafızlarında dikkat ediyoruz. Tamam mı? Evet. Yine Muhammed İbn Abdullah'a kaldığı yerden devam ediyor. e, biz devam ediyoruz kaldığı yerden. Ve kavluhu Teala Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Şimdi neye devam ediyor? Biz sana derse ki senin böyle cevap veriyorum neyle bildim ayetleriyle mahlukatlarıyla bildim diyor sonra e, örnek veriyor ayetten tamam mı sonra ayetten örnek vermeye devam ediyor diyor ki inna rabbekumul lezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin sümme seva alel arş o Allah ki yerleri şey yeri ve gökleri altı günde yarattı sümme seva alel arş sonra arşa istiva etti yuhşul leyle ennehara yatırıbuhu hafiften yani geceyle geceyi gündüzü örter ve yasîbuhu hafifen birbirini hızlı şekilde takip eder bunlar ve şemse vel kamera ve nüdûme musakharatun bir emri güneş, ay, yıldızlar onun emri altında ne? boyun edilmiştir tamam mı? Ela lehul halku vel emru yaratma da emir de onun değil mi? Tebârekallahu rabbul alemin alemlerin Rabbi olan Allah tebarektir tamam mı? Şimdi bu ayeti de örnek verdi o zaman bu ayette yani Allah bize ne işaret ediyor Allah'a nasıl diyeceğimiz işaret ediyor tamam mı bize e, kendi fiillerinden bahsediyor güneşten bahsediyor bu ayette değil mi yıldızdan bahsediyor ki onun, ona boyun eğmiştir diyor şimdi bu ayeti de bak bu tabi bunları tevhidin çıkmalarına bakarsan görürsün tevhidin çıkmalarına girmeye gerek yok tamam mı Şimdi bu ayette istiva geçiyor yeri geçmişken bunu anlatalım çünkü ayet bazı ilimlerin mesela işte taşar ederken değmiyorlar bazıları değmiyorlar Şimdi farklı alakalı olduğu için Şimdi tüm mesela alel arş kurulduğu ki ayette son ayeti istiva etmiştir Şimdi arş Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ikiye ayrılır şey sıfatları ikiye ayrılır zatı sıfatlar ve fiili sıfatlar olmuştur Şimdi zatı sıfatlarla fiili sıfatlar ne kısaca? Zatı sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin zatının e, zatında olan tamam zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlardır tamam mı? Fiili sıfatlar da Allah'ın zatıyla kaim olan ama dilemesine bağlı olan sıfatlardır mesela örnek Şimdi mesela yet sıfatı Allah verir el sıfatı hiçbir zaman Allah bazen eli olur bazen öyle olmaz diye bir şey söz konusu olamaz tamam her zaman Allah'ın eli vardır yine örnek lazım sıfatı mesela ilim sıfatı Allah bazen bilir bazen bilmez haşa böyle bir şey olamaz Allah her zaman bilir o zaman Allah'ın daha bilmesi zatı sıfatı yani senin zatında var mesela Eren abi senin gözün zatı sıfatı senin elin zatı sıfattır tamam mı? yani bu senin mesela elin işte Eren abinin bazen eli var bazen yok olmaz tamam mı? ama mesela senin bazı sıfatların var ki bu sende bazen var bazen yok mesela konuşma atıyorum tamam mı? konuşma ben bazen konuşuyorum bazen konuşmuyorum mesela şimdi evet dedim değil mi mesela 5 dakika önce dememişim demek ki bu oluyor veya olmuyor fiiller tamam veya yürüme sıfatı bazen oturuyorsun bazen yürüyorsun senin dilemene bağlı şimdi Allah Azze ve Celle'nin de böyle fiil sıfatları var dilemesine bağlı olan mesela ee, gecenin üçte birinde dünya semasına inmesi mesela gecenin üçte birinde istiyor önce her zaman inmiyor her zaman istemiyor değil mi? Mesela Allah dilediği zaman konuşuyor her zaman konuşmuyor Mesela Musa Tur Dağı'na geldiğinde e, Musa Aleyhisselam Tur geldiğinde Allah onunla konuştu Gelmeden o konuştuğu şeyleri onunla konuşmuş muydu? Konuşmadı geldi de konuştu Tamam mı? Demek ki bir demesine bağlı her kelam şey sıfatı zatını fiili mi o ayrı bir bak bazı sıfatlar vardır hem zaten hem şeydi, o ayrı şimdi şey o meselenin tafsiratı kısmı o akiyatı vasiyeli şimdi bulunmuşlar şey. tamam mı? şimdi o zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin dilediği zaman yapıp dilediği zaman yapmadığı sıfatlar fiili sıfatlar yani dilemesine bağlı olanlar her zaman Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan daima Allah Azze ve Celle'de bir olan sıfatlar ise nedir? Zatı sıfatlar peki e, durumu böyle fıkh ettikten sonra diyoruz ki istiva zatı müşidimiz fiile fiil ne? Çünkü Allah yeri göğü yarattı sonra istiva ediyor değil mi? Çünkü arş yokken Allah neyin istiva edecek? Yani o zaman demek arş yaratılmadan önce Allah arşın üzerine istiva değildi e, arş yarattı, arş yarattı, arşın üzerine istiva etti o zaman ne anlıyoruz buradan? demek ki Allah Azze ve Celle'nin dilemesine bağlıymış istiva ki Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş miydi? etmemiştir çünkü neden delil? diyor ki yeri göğü yarattı sonra arşın üzerine istiva etmiş o zaman Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş değildi peki yeri göğü yaratmadan arşın üzerine istiva etmiş miydi yaratmadan önce bilmiyoruz tamam bundan bize bir haber gelmemiştir susuyoruz o zaman diyoruz ki Allah yeri göğü yarattıktan sonra arşın üzerine istiva etti yaratırken istiva halinde değildi yaratmadan önce meşhur tamam mı? üç kısma ediyor bir yeri göğü yaratırken 2 yeri göğe yarattıktan sonra üç e, yaratmadan önce tamam mı? Peki bunların tek tek cevabı diyor ki diyor yeri göğe yaratırken arşın üzerinde istiva etmiş değildi Bak şimdi arşın üzerinde değil demiyoruz Evet arşın üzerinde istiva etmiş değildi Yoksa Allah arşın üzerinde değil İstiva ile ulu sıfata ayrı Şimdi cevap veriyor diyor ki Allah yeri göğe yaratırken istiva etmiş değildi Yeri göğe yarattıktan sonra istiva etti Yeri göğe yaratmadan önce herhangi bir nasıl yok mümini Allah'a var ediyor. çünkü Allah, Allah Kur'an'da ne diyor aklında bir gün olmadığını şeyin ardına düşünün azalarımız ondan sorumludur şimdi o, olaya böyle baktığımız zaman diyor ki istiva Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatı en büyük devlerinden bir tanesi e, istiva bir şey bir kere arş mahluktur sonradan yaratılmış demek ki Allah sonradan peki geri göğü yaratırken Allah arşın üzerine istiva etmiş değil diyoruz bakın ama buna rağmen Allah neredeydi? Her şeyin üzerindeydi her şeyin üzerindeydi neden? Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatı var ulu sıfatı üçte olmak demek bu da mutlak olarak mutlak ulu ifade eder her bakımdan üçte olmak güç bakımdan üçte olma galebe bakımından üstün olma değer bakımından üstün olma zat bakımından üstün olma çünkü ulu dediğin zaman bütün bu manaları içeriyor hassaslayacak bir rivayet yok tamam mı? durum böyle olunca ulu Allah'ın ne zatı sıfatı hiçbir şey yokken de Allah'ın ulu sıfatı var ama insanların kafası karışıyor ya hiçbir şey yokken de Allah'ın ulu sıfatı var neyin üzerinde olacak ki Allah sen öyle bakmayacaksın sen ulu sıfatı olduğunu inanacaksın Allah'ın tamam mı? Çünkü sadece uluvu, zatının uluvu diye kayıtlamıyoruz Gücünün uluvu, her şeyin üzerinde olması Delil, Teala, Ali, Muteali, Ala bunlar bir sürü ayetler Sonları hep diyor ki Ali, Ala, Teala, Muteali vesaire Bunların hepsinin ortak manasına ne? Uluv Üstünlük, yücelik, hepsinin içeriği, bütün manaları içeriyor o zaman Allah'ın uluv sıfatı ne demek dediğim zaman her şeyin üzerinde olmak, her şeye galip olmak, her galip denmek, her şeyden güçlü olmak tamam mı? her şeyden değerli olmak bunlar hepsi ilim içinde çünkü ilim yüksektir yükseklik dediği zaman bütün bu değer yükseklik değerleri Allah'tan gözüküyor o zaman Allah Azze ve Celle hiçbir şey yokken de tamam mı sonradan mahlukatlar da olduktan sonra da ulus sıfatı vardı Allah'ta o yüzden Allah yeri göğü yaratırken arşın üzerine istiva etmiş değil de ama her şeyin üzerinde değil istiva ile ulu bayağı ayrı şeyler şeklini keyfiyeti bilmiyorsun Bunu böyle anlaşıldıktan sonra e, ee, diyor ki istiva Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatı değildir fiili sıfatıdır ölür ise e, zatı sıfatıdır burada ayette geçiyor işte Arapça bilip sözünü takip eden kardeşler için sahibi olsun yatlı bu hafiften demek tereyan demek yani o geceniz birbiriniz hızlı şekilde takip eder yani geç kalmaz bu büyüklükten hemen geceliyor tam böyle bir aralık yok yani ikisinin arası yok gece ikisini büyüklüğü de örgünlüğü bütün bir gecelidir yatlı bu hafiften adamız Şimdi burada e, önemli bir nokta var onu da anlatalım ve burada inşallah dersin bitirelim bakacağız. inşallah. Şimdi bir kere burada Allah ayette şimdi Muhammed bin Abdülhamid istillal ettiği istillal ettiği ayette Allah böyle şöyle buyuruyor ayetin sonlarına doğru Ela lehul halku vel emr Yaratma ve emir de onun değil yaratma da emir de onun değildir şimdi Allah iki şey zikrediyor birincisi emir ikincisi yaratma bak şimdi birincisi halk birincisi ikincisi emir emir ve yaratmayı zikrediyor şimdi halktan maksat ne burada şimdi halk fiili tamam mı halk fiilinden iki şey kaptırılır halk kelimesinden bir fiil kastedilir iki mefhul kastedilir yani bir e, yapılan o eylem kastedilir bir de yapılmış olan şey kastedilir şimdi peki bu ayette hangisi yani bu ayette ki halk ya mahluktur ya mahluk değildir çünkü halkın manalarından bir tanesi fiil bir tanesi fiilin ortaya getirdiği eser ona da mefhul deniyor şimdi burada halk bak şimdi elalehul halku halk onun değil midir dediğimizde bu halk yaratılmış şey mi yoksa yaratılmamış şey mi yaratılmamış şey olabilir çünkü neden eğer Allah'ın fiili ise Allah'ın fiili nedir yaratılmamış o zaman toparlayacak olursak şey diyor halk kelimesi iki şeye delalet eder bir şimdi delalet eder bir de yapılan şeye delalet eder bir şey yapılmışsa o mahluktur çünkü Allah dışında her şey mahluktur ama burada bir halktan eğer kimlik kastediyorsa tamam mı bu Allah'ın fiilleri mahluk değildir mesela Allah'ın konuşması Allah'ın yaratması tamam bunlar mahluk değildir Allah'ın kendi fiilleri ama yarattığı e, şey sonucu ortaya çıkan o yaratık o, o yaratılmıştır o ayrı şimdi burada Allah dikkat et emir ile halkı birbirinden ayırıyor ya buradan ne anlıyoruz bir halktan maksat yaratılmış olan şeydir emir kelimesi Kur'an'da da iki şeyler kastedilir emirle bir emrin kendisi bir emrin sonucunda ortaya çıkan şey bir tanesi yine mahluk bir tanesi mahluk değil şimdi Allah Kur'an'da diyor ki şimdi Kur'an'da diyor ki mesela Allah Azze ve Celle فَاِنَّمَا اَمْرُنَا اِذَا اَرَادْنَ شَيْئًا اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ biz bir şey yaratmak istediğimiz zaman ona ol deriz o da oluyor şimdi biz ol deriz diyor bak şimdi ol deriz diyor o da e, oluverir innema emruna bizim emrimiz dikkat et emir kelimesi geçiyor bizim emrimiz bir şeye ol dediğiniz zaman o da ne olur? oluverir peki buradaki emir yaratık, yaratık mı? hayır çünkü neden? emrin ne olduğunu söylüyor burada kum nafsı yani ol peki Allah'ın ol demesi Allah'ın kelamı Allah'ın e, fiilleri mahluk mu? mahluk değil yine Allah'ın fiilleri mahluk değil o zaman şimdi diyoruz ki bak halk kelimesi Kur'an'da iki şey kastedilir ya Allah'ın fiili ya da Allah'ın yarattığı şey kastedilir emir, emir de aynı ya Allah'ın e, kendi emir fiili kastedilir emir lafı kastedilir ya da emrettiği sonucu ortaya çıkan şey kastedilir bunun böyle olunca diyoruz ki Allah'ın burada emirle yaratmayı birbirinden ayırması şuna delalet eder burada yaratmadan maksat mahluk yaratılan şey emirden maksat Allah'ın fiili peki şimdi dikkat et Allah'ın kelamı mahluk mu? evet ebeden Allah'ın kelamı mahluk olmaz çünkü Allah'ın fiilleri mahluktur çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır Kur'an mahluk mu değil e peki mutezile göre Kur'an nedir mahluk Aleyhisselam'a reddiye burada mutezile Allah yaratılmış şeyle emrini birbirinden ayırır çünkü Allah emreder ve emri sonucu bir şeyler yaratılır Kur'an'da onu söylüyor Allah'ın bu ayette yaratma ve emri ayırdığı neye delat ediyor demek ki Allah'ın kelamı mahluk değil şimdi bak dikkat et elalehul halku vel emri yaratma da emir de onun değil mi? yaratmadan maksat, maksat yaratılan emirden maksat Allah'ın emri Allah'ı Allah Kur'an'da emir ile yaratmasını lafız olarak birbirinden ayrılması neye delalet eder? Emri yaratıkların içine dahildir çünkü Allah bir şeyi bir şeyden ayırdığı zaman aslen nedir? Ayrıdır özel bir karine gelirse aynı olduğunu anlarız tamam mı? o yüzden diyoruz ki Kur'an'da yaratma iki şey manası vardır birincisi yaratılan birincisi yaratma fiili yaratma fiili Allah'ın kendi fiili bu yaratılmış değil fiili sonucu ortaya çıkan şeyler yaratılmıştır emir de aynı şekilde tamam mı? Öyle. mesela e, Kur'an'dan mesela şöyle bir örnek veririz mesela ee, e, şöyle bir örnek verebiliriz mesela emrin geçip de yaratılmış olduğuna dair kâne emrullâhi kaderen mekturan diyor Allah Kur'an'da Allah'ın emri takdir edilmiş şeydir diyor şimdi takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? takdir edilmiş her şey mahluk Allah onları takdir etmiş takdir edilmiş her şey nedir? mahluk e peki Allah Kur'an'da ne diyor? gerçi bunlar biraz incemek var incemek şey olur ama hazır girmişken şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Ee, ne dedik ya? Allah'ın e, bazen emir mahluk kastedilir bazen Allah'ın fiili kastedilir tamam mı şimdi yani o zaman emir ya yaratılmış ya yaratılmamıştır tamam mı Şimdi yaratılmış emre bir örnek verelim ki bu emirden maksat memur demektir emre bu emrolunan şey demektir bu mesela Allah Kur'an diyor ki وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَحْضُورًا Allah'ın emri takdir edilmiş şeydir Şeydir. Allah'ın emri takdir edilmiş şey takdir edilmiş her şey mahluk değil mi? Evet. mahluk o zaman bak Allah'ın emri mahluk ama Allah'ın emrinden kastımız burada memur emrolunan şey demek evet. emir kelimesinin iki manası var bir emretmek bir de emrolunan şey demek Kur'an'da evet. Arapçada belirtme yoldur emir mastar kelimedir iki şey kastırdır ya memur kastırdır ya da emretmek kastırdır emretmekten maksat Allah'ın emretmesi bu mahluk değil Allah'ın şeyidir ama emrolunan şey mahluk şey değil mi? olur ee, Kur'an'da üçüncü örneği var yaratılmış emre yaratılmamış emre de örnek var mesela yaratılmamış emre örnek ne? فَاِنَّمَا اَمْرُنَا اِذَا اَرَبْنَ شَيْئًا اَنْ نَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Biz bir şey emrettiğimiz zaman ona ol deriz o da olay olur o zaman Allah'ın emrinden maksat Allah'ın ol demesi bu ayette ol demesi yaratılmış değil Allah'ın kelamı yaratılmış değil ama başka bir ayette bakıyoruz وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir e, takdir edilmiş her şey mahluk o zaman bu, bu emrden maksat ne? memur emrolunun şu şey. tamam o zaman Kur'an'dan halk kelimesinin hem yaratılmış hem de yaratma fiili olduğuna örnek verdik emrin de yine yaratılmış ve yaratma fiili olduğuna örnek verdik Allah'ın bu ayette Ela lehul halku vel emru Yaratma da emir de onun bir şeklinde birbirinden ayrılmasını anlıyoruz ki bir şekilde Allah'ın emirlerinden bahsediyor Kur'an ya e, lafızları ya anlıyoruz ki Allah'ın emri burada nedir? Mahluk değildir. Çünkü yaratma evrende orada ayette birbirinden ayrılmış durumdur. Burada bırakalım inşallah. Ee, önümüzdeki derste inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela atıyorum mesela hani bu Allah'ın emrinden maksat mahluk ya mesela görürsün bir şey tamam mı bir insana başına bir felaket geldi veya başına bir iyi bir şey geldi dersin bak bu Allah'ın emri yani kastında bu mahluk olan şey Allah'ın emrettiği şey bak mahluk tamam mı ama bazen şey yaparsın mesela e, işte e, dersin ki mesela bu semalar Allah'ın emriyle yaratılmıştır yani Allah'ın kum fiiliyle yaratılmıştır şey kum lafıyla yaratılmıştır yani Allah kun demiştir yaratmıştır buradan ne kastedersin bak mahluk değil yani bu çok kullanılan şeyler mesela yine insanda mesela halka yaratma örnek ver şimdi dersin ki Allah şunu yarattı halaka semavati ve nazları göğe yarattı yaratma fiili Allah'ın mahluk değil bak örnek verdik şey, halkın yaratılmış olmadığını ama halkın yaratılmış olduğunu örnek var mı çok değil mi mesela ne dersin el alehul halkı vel emri yaratma da emir de onun değil mi bunda anlıyoruz mesela bir adamda bir şey görürsün mesela Allah çok tuhaf yapmıştır diyelim ki bir hayvan yani çağ çok tuhaftır diye dersin ki hâdâ Allah ve Allah'ın halkıdır yani mahluk Allah Allah'ın yarattığı şeydir çok versin Rabbide verirsin Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun